Oh, Dice. Tengo un amigo que es para tu amiga, pa' que perriemos de noche y de día. Tengo el pica que es para la María, pa' que fumemos todo el día. Dice que no le gusta el verano, pero cuando llega el calor se pone un traje de baño que le queda uff, mi amor. Uff, mi amor. Uff. Y vamos para del que el sol está que arde. Y con ese bronceo Dios te guarde. Suban el parlante, que ya quieres un perreo, pero como los de antes. Como los de antes, no quieres novio, solo amante. El culo natural, las tetas de implante. Este verano está mejor que antes. Y ahora, mami, yo soy tu cantante. Y piel morena, ese culo tiene arena. Yo te lo sacudo y te echo toda la crema. Piel yo ya ni sé. Me la di en la pera, pero aterricé. la re ready, ¿qué onda, parce? Es que andamos de gira, estamos activos hasta el otro día. El que no la banque, que fume María, porque ando con mi compa de cacería. Bueno, ¿y entonces qué? tengo un amigo que es para tu amiga, pa' que te riemos de noche y de día. Tengo el pica que es para la María, pa' que fumemos todo el día. Dice que no le gusta el verano, pero cuando llega el calor, se pone un traje de baño que le queda uff, mi amor, uff, mi amor mi amor, mi amor, ese está cabrón. Que le queda uf, mi amor, uf, mi, amor, uf, mi amor, ese está cabrón. ¿Dónde? ¿Dónde es la previa? ¿Dónde? ¿Dónde es la previa? ¿Dónde? ¿Dónde la previa? Que caigo con una morena que está bien perra, que está bien perra y traigan el cabio que somos varios, no sean ratas, no sean tacaños, que ahí se te estamos remamando si pinta sex, vamos para el baño. La, nena morena, sabe, está buena. La nena morena, lo baila al ritmo de. Ah, ah, ah, ah. No, no, seguí, seguí. Ah, ah, ah, ah. quiero aprender, Voy tomando ocupa. Yellow, suena.